أن يكون أمر التسويل مباح أو كما قال رحمه الله تعالى mimi ninachelea zije zama jambo la picha liwe ni halali watu wazisahau hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam Jambo la mipicha limekuwa kana kwamba ndani ya Uislamu alijazungumziwa. Watu wanajiachia katika swala la mapicha, wala hawajali, bali imefika hatua watu wanapiga picha wakiwa katika mazingira ambayo hayafai wala hawajali katika hilo na sababu kubwa ziko baadhi ya shubuhati wamezisikia kwa baadhi ya mashekhe wakizitolea hoja kunako swala hili la mapicha bali jambo la kusikitisha hata masalafi ambao wao ndo wanatakiwa kuwa ni mfano katika jambo hili na kuthibiti katika sunna kunako jambo hili wameanza kulegea na kusembea wakaibuka vijana na wakapatikana vijana katika masalafi wakawa wanalichukulia jambo hili la kawaida hasa hasa wale wanaoshughulika na kutangaza darasa za mashekh kutangaza mihadhara ya mashekh kutangaza nadwa mbalimbali za mashekh kutangaza matangazo mbalimbali yanayohusiana na da'wa au yanayohusiana na mambo binafsi kama vile mambo ya harusi vijana hao wakawa hawajali kwenye mabango yao wanajiachilia katika swala la mapicha kwa sababu ya baadhi ya shubuhati ambazo wamezisikia kutoka kwa mashehe zao au wao wenyewe huenda wamezisoma pahala lakini ni ukweli kwamba alhaqu wahidun la yatajazza ibadallah ni waja wa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo nakusudia katika hutuba zetu hizi kuliweka sawa na kutaja akwali za ahli ilmi ambao wameweka sawa na wamedadavua shubuhati hizi ambazo huenda hata baadhi ya asalafiyin wakaghurika kupitia shubuha hizo. Kwa hiyo ndugu Waislamu, Tumuomba Allah tabaraka wa taala ajalie hizi khutab ziwe ni sababu ya, ku, ya kutuongoza katika njia iliyokuwa sawasawa na kutuongoza baadhi ya waislamu ambao alhairin ambao wamepoteza mwelekeo katika jambo hilo. Asasa ahlus sunna ambao wamelegea kulegea kwa hatari katika swala la mapicha ambao wamerudi nyuma kwa asilimia kubwa kunako swala la mapicha hali ya kuwa wao wanazisoma hadithi za mtume wetu sallallahu alaihi wasallam asubuhi na jioni zinazoonyesha uharamu wa kupiga picha viumbe wenye roho pasina udharura wowote wala haja yoyote ya kisheria ayuha nnas enyi waja wa Allah tabaraka wa taala kabla sijaingia katika hayo naomba nitangulize utangulizi ufuatao ambao nimeitanguliza kauli ya Allah tabaraka wa taala Allah anasema ya ayuha alladhina amanu enyi ambao mmemwamini Allah tabaraka wa taala isbiru subirini Allah nawaambia waumini isbiru subirini kuweni na subra anasema alhasanu albasri kama ilivyokuja katika sharh ya katika tafsiri ya Qur'ani ya al-Imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala anasema Allah anaposema isbiru subirini manaka isbiru ala dini kuweni na subira katika dini yenu msirudi nyuma vumilieni katika dini yenu wala tadauhu lishiddatin wala raha wala msiache dini yenu mamoja mko kwenye shida au mamoja mko kwenye raha shida zisiwafanye mlegee katika dini yenu wala raha zisikufanye mlegee katika dini yenu subirini vumilieni na amesema katada rahimahullahu ta'ala isbiru ala ta'ati llah subirini katika taa ya Allah Allah asema waswabiru na thibitini imarikeni mbele ya maadui maadui mbalimbali ambao wanaweza wakakurudisheni nyuma katika dini yenu mamoja adui huyo ni nafsi yako au mamoja adui huyo ni ibilisi aliyepitia kwa mwanadamu au mamoja adui huyo ni dunia ni mali ba au ni mwanadamu kuwa na subra shikilia vyema dini yako usiiachie usilegee mbele ya maadui Allah anatuambia wasabir kisha akasema warabitu warabitu thibitini thibitini katika ibada thibitini katika haki imarikeni wattaqullah kisha mcheni Allah la'allakum tuflihun wenda nini mkafaulu ili mpate kufaulu anasema al-allama as-sa'di rahimahullahu ta'ala thumma hadha al-mu'minin kisha Allah kawaimiza waumini ala ma yusiluhum ila al-falahi katika jambo ambalo litawafikisha katika kufaulu wa huwa al-fawzu bis-sa'adati wan-najah na kufaulu huko ni kufaulu kwa kupata utukufu katika dunia hii na kufaulu na kuokoka na adhabu ya Allah kesho mbele ya kesho mbele yake wa anna tariqa almusila ila dhalik na kwamba njia pekee ya kukufikisha katika ufaulu huo luzumu sabiri ni kulazimiana na subra kulazimiana na subra na uvumilivu katika taa ya Allah alladhi huwa habsu nafsi ala ma takrahuhu subra ni ile ambayo unaizuia nafsi kulifanya jambo ambalo nafsi yenyewe inalichukia min tarki maasi katika kuacha maasiya muislamu anatakiwa awe na subra kuilazimisha nafsi yake kuacha maasiya picha za viumbe wenye roho bila kuwa na subra huwezi kuziacha kwa sababu ndani yake inaonekana kama vile kuna kupiga hatua ndani yake kuna kama vile kujitangaza na kujulikana ndani yake inakuwa kana kwamba vile ni kutaka watu wakuone katika hali ulionayo bila uvumilivu na kuwa na subra katika hili huwezi kusalimika na dhambi hili la kupiga picha viumbe wenye roho wakikusudia mwanadamu akikusudiwa wanyama wakikusudiwa wadudu ايش eh, الفائده kuna faida gani wewe muislamu wajipiga piga mapicha wajituma kwenye mitandao mwisho unarogwa mwisho unahusudiwa mwisho unapigwa vificho wangapi wameugua maradhi ya hatari kwa sababu ya mapicha ambayo hayana faida lakini imekuwa jambo hili limetoa haya kwa watu wazima kwa watoto wadogo kwa vijana swala la mapicha picha ambayo hayana maana yoyote baba na mtoto wanakutana Facebook wanaanza kila mmoja anatangaza kivyake ibada Allah yani wale wa Allah tabaraka wa taala kwa muislamu anatakiwa na subra katika swala la kuacha maasi wa min as sadr 'ala al-masa'ib na mtu awe na subra juu ya mitihani mbalimbali inayomkuta wa ala alawamiri thaqila na awe na subra juu ya maamrisho ambayo huenda ni mazito kwake yeye lakini Mola wake ashamwamrisha kuwa na subra mtii Mola wako umeamrishwa achane na mapicha kuwa mvumilivu achane na mapicha lakini pia athaqila ala nafsi mambo ambayo Allah ameamrisha lakini mazito juu ya nafsi faamarahum bisabri ala jamii dhalik Allah akawaamrisha watu wawe na subra juu ya yote ambayo ni mazito sawa sawa ni maasi au ni maamrisho ambayo huenda ni mazito juu ya nafsi yako faamarahum wakadhalika فأمرهم بالصبر على جميع ذلك والمصابرة na Allah akawaamrisha kuwa na musabara musabara ni nini almulazamatu walistimraru ala dhalik ni kulazimiana kuendelea na jambo hilo kuendelea kuwa na subra kuwa mvumilivu kushikilia dini yako kuishikilia haki uwe na musabara udumu ni mudawama na kudumu katika jambo hilo lakini pia والمرابطة kisha Asadi rahimahullahu ta'ala akasema Allah ameamrisha jambo la kuwa na na murabata maana yake nini luzumul mahal ni kulazimiana na sehemu ambayo yakhafu min usulul adui minhu anaogopa maadui wasimkute katika sehemu hiyo lakini maadamu ni dini maadamu ni haki unatakiwa kubaki hapo hapo ubaki katika haki mpaka chochote kitakachotokea lakini usiache haki ibada Allah ni waja wa Allah tabarak wa taala katika hayo anasema al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah taala akizungumzia aya hii ya ayuha alladhina amanu isbiru enyi ambao mmemwamini Allah subirini na vumilieni al Ibn Kathir katika tafsiri yake wakati anazungumzia aya hii akataja kauli ya alhasan hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala anasema umiru an yasbiru ala dinihim wameamrishwa wawe na subra juu ya dini yao wa wavumilivu katika dini yao alladhi irtadhahu Allahu lahum ambayo Allah ameiridhia kwa wao Allah ameridhia kwa wao kwa nini mnakimbilia yale ambayo Allah hayajaridhia katika mambo ambayo Allah hayaridhii ni kupiga picha viume wenye roho na watu kujiachia katika mapicha kwa sababu amekataza kupitia kwa mtume wake jambo hili ni haramu kwa nini wewe huwi na subira kuacha jambo hilo na kuachilia mbali na shubha ambazo shubha hizo zinakutoa katika hadithi ambazo ziko wazi zaidi ya hadithi kumi na tano ambazo zimekuja wazi zinakemea mambo haya pasina udharura wowote ndugu waislamu haya ni maneno ya mmoja katika wanachuoni wetu anasema wa huwa alislam dini aliyoiridhia kwa wao ni uislamu fala yad'u sarra wala dharra wasiache dini yao kwa sababu ya furaha fulani walionayo au kwa sababu ya shida fulani walionayo hata yamutu muslimin mpaka wafe wakiwa ni waislamu kwa haya ni maneno ya ahlulilmi kuhusiana na jambo la watu kuwa wavumilivu na kushikamana na haki mpaka pale ambapo eh, nafsi zao mpaka pale nafsi zao zitakapochukuliwa ibadallah ayuha nnas enyi waja wa Allah tabaraka wa taala addu ala alhaqi bin nawajid na saa nyingine shikamaneni na haki kwa meno gego kwa meno ya mwisho mtume wetu sallallahu alaihi wasallam miongoni mwa maneno aliyazungumza mwisho mwisho wa uhai wake alisema aliwahusia masahaba akawapa mawaidha mawaidha ambayo yaliwaliza wakatetemeka wakaogopa masahaba wakamwangalia mtume wakamwambia ya rasulullah ewe mtume wa Allah kaannaha mau'idhatu muwaddi' haya mawaidha yaliyotutolea leo kama vile ni ya kuaga watuaga muda si mrefu hatuko na wewe basi twaomba utupe na saa ambazo tutashikamana nazo mtume akawahusia mengi katika leo usia akasema fa bi bisunnati shikamaneni na njia yangu msiiache lazimianeni na njia yangu wa sunnati alkhulafai rashidin na lazimianeni na njia ya makhalifa wangu ambao wameongoka masahaba wangu shikamaneni na njia hiyo kisha akasema Mtume sallam abdu alaiha shikamaneni na njia yangu na masahaba wangu bin nawajib kwa meno gego meno ya mwisho shikamaneni na njia yangu kwa meno hayo ndugu waislamu zama tulizo nazo na mitihani na misukosuko tuliyonayo usipoishika dini yako kwa meno ya mwisho ukaishika kwa meno ya mbele muda wote unapokonywa dini yako muda wote dini yako unaitema unaiacha na hizi ndio hali za waislamu wengi lakini pamoja na hayo hujui ni wakati gani wa mwisho anaondoka kwa hiyo mtume wetu saa sallam anatunasihi kushikamana na dini yake kwa meno gego al-allama ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala wakati anazungumzia adhu alayha bin nawajib anasema anasema anasema rahimahullahu ta'ala وهذه كنايه هي كنايه وكنايه نيني على شده عن شده التمسك جويا ولازمه نوزيتو كشكمانا نسنة فإن فإذا تمسك الإنسان بيديه بشيء وعض عليها بأقصى أسنانه fa innahu yakunu dhalika ashaddu tamassuka. Mtu atakaposhikamana atakaposhika kitu kwa mkono wake alafu akang'ata na meno yake ya mwisho, basi atakuwa amekishika vizuri. Kwa hiyo ndugu Waislamu, ya ahla sunna, enyi watu wa sunna, shikamaneni na dini yenu kwa meno gego. Watu washikamane na haki, wasiache kwa sababu ya shubuhati mbalimbali au kwa baadhi ya akwali za alilmi ambazo hazina nguvu katika masala au akwali za alililmi zilizokhalifu dalili sisi tunafuata dalili hata kama mwanachuoni fulani ameenda kinyume nayo hivi ndivyo inavyotakiwa hata katika masala ya mapicha watu waangalie ni wapi penye haki ni wapi ambapo wamewafika dalili lakini wasinusuru akwali kwa sababu ya kunusuru watu fulani mimi shekhe wangu ndio msimamo wake mimi ni mshafii mimi ni mhanafi mimi ni muhammali mimi ni nani na uzuri ulioje kwamba maimamu wote wanne wamekubaliana juu ya uharamu wa picha juu ya taswiri ya dhawati alwah kwamba jambo hili ni haramu iwe ni hanafia iwe ni malikia iwe ni shafiia na iwe ni, ni hanabila wote wanaona ni haram kupiga picha viumbe wenye roho ndugu waislamu haya ni machache ambayo nimependelea kuyatanguliza katika mlolongo wa hutubu zetu juu ya kutaja baadhi ya shubuhati ambazo wanazitumia ambao wanajuzisha picha za viumbe wenye roho vile vile na kuziradi na kuziweka sawa sawa ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد نو إسلام utangulizi wa pili katika kabla ya kuingia katika maudhui ambayo itachukua muda kidogo ima leo hutuba mbili au tatu au nne au tano twaomba Allah atupe taufiki katika hilo lakini lengo kubwa ni kuwazindua ndugu zetu ambao watakuwa wameghafilika katika hilo na kuzizindua nafsi zetu la'alla Allah wenda Allah tabarak wa taala an yaftaha biha an yaftaha biha umyan a'yunan umya wa adhanan summa wa quluban ghulfa wenda Allah akafungua kupitia na saa hizi Allah kayafungua macho ambayo yameingiwa na upofu katika masala ya mapicha au Allah akafungua pia masikio ambayo yameingiwa na uziwi na kutosikia katika masala haya ya mapicha au Allah tabaraka wa taala akafungua nyoyo ambazo zimekumbwa na vizibo vime, zimepata vizuizi vya kutoijua haki katika masala haya Ndugu Waislamu, utangulizi wangu wa pili ni kuwakumbusha baadhi ya al-adilla, baadhi ya dalili ambazo ni sariha, ziko waziwazi fi taharimi suwari dhawati al-alwah, katika kuharamisha mapicha na kupiga picha viumbe wenye roho. Hadithi namba moja ni hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ameipokea Imam Bukhari na Muslim Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna ashadda an-nasi adhaba hakika watu wenye adhabu kali mbele ya Allah inda Allah يوم القيامه mbele ya Allah siku ya kiyama almusawwirun ni watu wanaopiga picha viumbe wenye roho pasina dharura wowote hii ni hadithi iko wazi kwamba watu hawa wanaohangaika na kupiga picha viumbe wa Allah wenye roho pasina udharura wowote ule watu hawa watakuwa na adhabu kali kesho mbele ya Allah siku ya kiyama waliaadhu billah hadithi namba mbili ni hadithi ya Abi Juhaifa mtume sallallahu alaihi wasallam naha an thamani dami alikataa watu kuuza damu thamani ya damu wa thamani lkalbi na thamani ya mbwa wa kasbi albaghi na kazuia watu kula thamani ya, wa, ya watu wana, watu wanaozini malaya haya yote akakataa biashara hizo walana akila riba na kamlaani mwenye kula riba na mwisho akasema walmusawira na kamlaani mwenye kupiga picha viumbe wenye roho Hadithi hii yaonyesha wazi anayeshughulika na kupiga picha viumbe wenye roho analaaniwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo hili unalichukuliaje? Jambo la laana ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu wajilegeza legeza kwa sababu ya shuba ambazo hazina nguvu, eti kwa sababu ya baadhi ya mitazamo na rai na ijtihadi ya baadhi ya wanachuoni unaacha adilla za namna hii ambazo ziko wazi wala uchukui tahadhari bali imefika hatua hamna udharura wowote watu wajipiga mapicha wanavyotaka watu waweka watu kwenye mabango ya matangazo ya darsa ya daura ya nadwa ya sala za Idi watu hawajali katika jambo hilo na hizi hadithi ziko mbele yao hadithi namba tatu ndugu waislamu ni hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hadithi hii ameitaja al-Allama al-Albani katika as-sahiha anasema yakhruju unqum minan nar kitatoka kiumbe katika moto wa jahannam yauma al-qiyama siku ya kiyama kiumbe hiki kikitisha laha ainani tubsiran kikiwa na macho mawili na kinaangalia wa udhnani tasma'an na kina masikio mawili kikisikia walisanu yanfik na kina ulimi kikisema inni ukiltu bi thalatha mimi nimewakilishwa kwa ajili ya kupambana na watu wa aina tatu hapa motoni mtu wa kwanza anasema bikulli jabbarin anid mtu jeuri anayejikweza katika haki mtu jeuri ambaye anajikuza mbele ya viumbe wenzake wala hajali sheria za Allah lakini mtu wa pili wa bikulli man daa ma Allah ni mtu ambaye ameomba pamoja na Allah mtu mwingine akamshirikisha Allah na mtu wa tatu wa bilmusawirin mimi nimeakilishwa kupambana na watu wanaopiga picha viumbe wenye roho viumbe wa Allah tabaraka wa taala ndugu islam hadithi ya nne ni hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam asema kullu musawwirin fi an-nar kila mwenye kupiga picha viumbe wenye roho siku ya kiyama ataingia motoni ataambiwa yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsa fatu'adhibu fi jahannam kila picha aliyoipiga itawekwa nafsi itawekwa roho na imwadhibu mwenyewe ndani ya moto wa jahannam hadithi aliyopokea Imam Muslim hadithi ya tano ni hadithi ya Aisha radhiyallahu anha anasema mtume sallallahu alaihi wasallam ashaddu an-nasi adhaba yawm alqiyama watu wenye adhabu kali siku ya kiyama alladhina yudahuna bi khalqillah ni watu ambao wanajifananisha kuumba kama alivyoumba Allah. Watu wanaopiga picha wanajifananisha, wanataka kuumba kama alivyoumba Allah, hawa watakuwa na adhabu kali siku ya Kiyama. Hadithi ndani ya Bukhari na Muslim. Hadithi ya sita ni hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu anasema mtume sallallahu alaihi wasallam amesema Allah tabaraka wa taala waman adlam ni nani dhalimu zaidi mimman dhahaba kuliko yule ambaye yakhluqu khalqan ka khalqi anaumba viumbe kama nilivyoumba mimi falyakhluqu dharra kama wanaweza basi waumbe hata punje au liyakhluqu habba au waumbe mbegu au liyakhluqu sha'ira hii ni hii ni kupewa ni kupewa mtihani ambao hauwezi hii ni hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo yaonyesha wazi ndugu waislamu kunako uharamu wa kupiga picha viumbe wenye roho hadithi nyingine ya saba ni hadithi ya Aisha radhiyallahu anha anasema mama yetu Aisha radhiyallahu anha dakhala alayya rasulullah sallallahu alayhi wasallam aliingia nyumbani kwangu mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam وقد سترت سهوة لي بالقران akanikuta ndani ya nyumba nimefunika mabegi yangu isahwa e, ni, ni, ni sehemu ya kutunzia nguo akakuta pahala pale nimepafunika nimepafunika na nguo na vitambaa ambavyo ndani yake vilikuwa na, ma, na, na mapicha falamma raa mtume alipoona zile picha hataka huo aliziharibu na akazivunjavunja akaziharibu watalawana wajhu na uso wake ukabadilika akawa na hasira akamwambia ya Aisha ewe Aisha inna ashaddu an-nas adhaban 'inda Allah يوم القيامه watu wenye adhabu kali mbele ya Allah siku ya kiyama almusawwirun ni watu alladhina yudahuna bi khalqillah ni watu ambao wana, wanataka kuumba na kujifananisha kama alivyoumba Allah tabaraka wa taala. Aisha radhiallahu anha anasema tukazikatakata zile picha tukaziweka chini, watu wakawa na kanyaga kanyaga. Kwa hiyo ndugu Waislamu, hadithi ni ya saba, hiyo inaonyesha wazi uharamu wa mapicha yenye roho lakini tukikamilisha hadithi namba tisa ni hadithi ya Abu Talha radhiyallahu anhu anasema nimemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema la tadkhulu malaika malaika hawaingii baitan fihi kalbun nyumba ambayo ndani yake kuna mbwa wala suratun wala yenye picha malaika wa Allah waingii ndani ya nyumba hiyo yenye mbwa au yenye yenye mapicha ya viumbe wenye roho mtu anatoka hija anajipiga lipicha analiweka sebleni faida nini ejil faida wamuonyesha nani mtu yuko hija yuko umra ajipiga mapicha eti anatufu Kaaba faida ni nini unawapigia picha atakupa nini wakikwambia wewe ni haji umefika nini mtu anajichukua kamera tangu anaanza ibada ya hija mpaka anakamilisha ukimuuliza eti waone kama kweli nimefika alafu ndo nini hii yote ni ujinga ambao watu wanao katika dini na udhaifu wa ikhlasi zao katika dini mtu anataka kutoa chakula awafutulishe waislamu analazimika wapige mapicha awafedheeshe wale waislamu eti ndo amini sadaka yake imekamilika nani anakubali sadaka yako katika hao unaowapiga mapicha anayekubali sadaka yako ni Allah tabaraka wa taala leo amekuwa anayetoa hana yakini na anachokitoa na anayepokea pia hana yakini na kile anachokifanya imekuwa ni vurugu katika jamii watu wakafungua milango ya mapicha hizi hadithi zote wakaziweka nyuma ya migongo yao na ndio maana mabalaa mbalimbali ambayo yanawakuta Waislamu. Kwa hiyo ndugu Waislamu, malaika hawaingii ndani ya nyumba yenye mapicha au yenye mbwa. Kwa hiyo naomba tuishie kwenye hadithi hii, tutakamilisha katika hutuba ijayo. Hadithi bado ziko nyingi, ziko hadithi zaidi ya ishirini ambazo zimekuja zikiharamisha zikiharamisha wazi wazi kwa hiyo ndugu Waislamu, hadithi zote hizo uzitupe pembeni, ushikilie baadhi ya shubuhati, ushikilie baadhi ya kuwali tata ambazo umezisikia kwa baadhi ya wanachuoni. Shubha nyingine ni tafiha, hazina hoja. Mtakwambia ah, mimi ni mshafi, mtakwambia ah, wanachuoni, mbona tunaona kwenye video, kwenye picha, mtakwambia nini? Haya mafitina haya ya mapicha watu wameyazembea na maa alasafi shadid hata vijana wa kisalafi na kinachosikitisha ni vijana wengi ambao hawajakaa muda kusoma dini wallahi hawajakaa muda kusoma dini ni vijana wanaibuka siku mbili tatu wamepitia katika baadhi ya harakati alafu wanaibuka na taklid ndo hawa vijana ambao leo wanakuja kwa kasi na mapicha wanakuja kwa kasi na mapicha mtu amesoma IT ana wivu na dawa anaingia kuitangaza dawa hana chochote anachokijua kwa hiyo haya yote ndugu zangu waislamu tunahitajia kusoma vijana lazimuni katika haraka acheni haraka katika masala ya dawa haukatazi kufanya dawa lakini simama pale ulipoishia simama pale unapopajua ama kuhusiana sala taklid na asabia kwamba mimi fulani mimi fulani biduni ilmu wa jahili hili linakupelekea katika kuharibu zaidi katika dini pasina kutengeneza wal kalamu baqiya na maneno yamebakia tutakamilisha Allah akitujalia fursa nyingine katika hutuba hutuba zinazofuatia rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna اللهم أرنا الحق batila وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا tuqa wal-ghina wal-afafa اللهم اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا وانصرنا على من بغى علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصل اللهم وسلم على نبيك وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة